Mateo Mateo, Mateo, tá no ah. Sí, sí. Veo a Laura en esta maldita ruleta. Los petales pastor yo una pelo, camioneta. Ah. Y tengo una mujer que está súper de los que la teta. ah, ah, ah, voy formándome una seta. Con la combi ferramos, a la altura buen Y la patera en caleta. Solo se saca si lo usamos, los es que nos jugamos. Dime la peñita, nos vamos pa'l vida. Nos robamos para par de dime la que necesita, Dos de cinco la bandita, tú sabes pues señorita como polo en la planchita. O, pues si quieres mamita nos vamos al desierto de Arabia Saudita. Dime si tú quieres escuchar como polo en la planchita. O pues si quieres mamita nos vamos al desierto de Arabia Saudita. Ya lo que puñeta. Sí, sí. Veo a Laura en esta maldita ruleta. Los petales pastor y una Venus camioneta. Y tengo una mujer que está súper de los pies la teta. Súper, sí. ah, ah,